immunigi contra senzentzajoi. Ciel povas esti haltigata la disvastigio de falsai novajoi? Psicologoi presentas spezon de vaccino contra misinformoi. Misinformoi disvastigias ciel infectantoi, ciel virusoi, ili attacas homoin, cae venenigas la politican discurson. La infectanto pri falsae novajoi trairas la sociaen retoin kiel epidemio, cae iniciatas pandemion de malfido. Concerne la serciadon de terapioi, nun psicologoi de la Universitato de Cambridgeo explicite referenzas al strategioi en la batalo contra infectai malsanoi. Cune estus grandiosaggio? Tiel la esploristoi demandas en faca magazino se la pensado de la homo povus esti protectata per spezzo de vaccino contra la influo de misinformoi ili testis tiun koncepton immunizante partoprenanto in de la testo per etai porzioi da informoi quasau o contra o sequai misinformoi se oni disponigas al publico unue malonga cae kai concretain eldiroin, concreta in el enordigas la credindezon de fonto tiam tio reductas la convinco povon de falsai endiroi, De falsai eldiroi. La principio de vaccino consistas el tio veci resistain in fortoin, en al organismo eta in quanto in da infectanto. Compreneble, sen risco de dangero che la malsano vere povas manifestigi. Nia ideo estas provoki cognan immun respondon tiel, che ocasas resisto contrao misinformoi. La esploristoi testis la concepton, prenante el diroin pri la climata shangio, kies existo estas neata precipe en usono de multae homoe, Se la psicologoi alportis alla testantoi tiun correctan informon, lau ciu naudec sep procentoi de la sciencistoi consideras la climatan shangion kiel realajon, tio igis ec scepticuloin, ec dubi. Se tiui tamen seque legis la falsain eldiroin de lobia gruppo, lau kiu tridec unu mil sciencistoe subscribis petition che la climata shangio estas mensogo, la effico de la vera el diro, de nove for Se la psicologoi unue nutris la testantoin per concisae el diroi, pri la lobia gruppo, de kiu originas la mensogo, la bildo shangigis. Nun ancau neantoi ecdubis cae rifusis cun pli alta probablezzo mensogoin se tiai alvenis ce ili. Ciutiu procedo nun vere estas prescribebla ciel vaccino? Nu, tio sonas iam suffice mal malproximajo. Sed la studajo montris de nove simple ne sufficias marci misinformoin ciel falsai, porce verae factoi de nove estu convincae. Anstatau tio, eble concrete formulitai avertoi povus helpi geni la epidemian inundon de la fals novaja viruso.